ช่วงนี้ฝนตกดีนะอืม最近下雨很多อากาศเย็นสบายสดชื่นนะ天气很好很清爽 ยังไงจิตใจของเราก็เย็นสบายสดชื่นเหมือนกับสายฝนไหมอ่า你们心的状态是不是一样的清爽、很好的，好像雨一样？มันจะสบายก็ให้เรารู้ มันไม่สบายก็รู้它是好，要我们也要知知道啊，不好也要知道。 ที่จริงวันนี้เตรียม เตรียมว่าจะให้ไปดูวิดีโอหลวงพ่อคำเขียน原来今天晚上安排想带我们去看啊、甘田长老的纪录片。嗯，เรื่องไม่เป็นอะไรกับอะไร就关于啊、不是什么跟什么。มีใครเคยดูบ้างละ？有谁看过了？ แต่ถ้าไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้今天就没机会看到也没关系哈ไม่เป็นอะไรกับอะไรไง因为我们不是什么跟什么อเดี๋ยวดูก่อนดูฝนสักหน่อยก่อน就呃再看看看看雨如果停的话可能嗯 คือมาว่าอย่างอาตมาเองโชคดีเนี่ยอย่างพระอาจารย์ตุ้มก็โชคดีหลายคนในที่นี้คือโชคดีที่ที่ได้อยู่กับหลวงพ่อคำเขียนนะเออ我觉得我自己还有阿占顿老师也很很幸运啊、呃，这这里的有些人也是 这样幸运，就是我们有机会跟着甘田长老在一起。คือโชคดีที่เราได้ได้มีโอกาสได้เห็นท่านเนาะได้สัมผัสท่านได้ฟังคำสอนของท่านนะ很幸运，因为就可以跟着他在一起听他的法，而且也就靠近他，感觉他的状态。มีความเคารพนับถือท่านเหมือนกับพ่อนะในทาง ในทางธรรมะ我对他很尊重像我啊佛家的父亲就是佛上面的父亲法法不对对法上的爸爸คือเรียกเรียกหลวงพ่อด้วยความสนิทใจด้วยความเต็มใจอ่า就叫หลวงพ่ออ่าหลวง意思就是表示他是师父พ่อ就是父亲嗯 有的时候如果比较年轻，我们就叫龙屁。这个是我自己解释哈，没有翻译，不好意思。หวังว่าหนูอธิบายอีกเองนะคะขออภัยคือก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าชีวิตนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชแล้วก็ได้พบกับหลวงพ่อกำเขียน ไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะ我也不知道如果 我没有机会见到甘田长老，现在我会是怎样？是怎样？嗯，因为หลวงพ่อ，他สอนเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ย，มันเป็นสิ่งใหม่มากๆสำหรับตัวเองนะ。因为当甘田长老教我关于觉知和觉性，是对我也是非常新的事情，没没学习过。 คือแต่ก่อนพอคิดถึงเรื่องปฏิบัติธรรม ก็มีความสนใจปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็ก แต่เราก็คือเราปฏิบัติเราก็คิดถึงแต่เรื่องการทำสมาธิ其实我从小也就是想到或者有机会用功，但是就对不起，应该是想到关于修行，但是我的理解修行就是坐禅修定力。 อืมเป็นเด็กๆก็ทำสมาธิแบบหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอะไรแบบนั้น小时候也有时候用功就是观呼吸嘛打坐着观呼吸啊吸气念佛呼气念陀คนไทยทำแบบนี้เยอะนะ我们泰国人这样用功很多 ตรืโตขึ้นมาหน่อยก็เออไม่พุโทโธแล้วก็แค่ดูลมหายใจ แต่แต่มันไม่ได้ดูกายทั้งกายมันไม่ดูลมหายใจมันเป็นแต่สมาธิ长大了以后也就不念佛陀了只是观呼吸但是观呼吸也是不是全身知道自啊身体就专注那个呼吸就变成定力了คือก็เข้าใจว่า ถ้าทำสมาธิเยอะๆเนี่ยอันนั้นแหละถึงเรียกว่าการปฏิบัติธรรมทำให้มันสงบทำให้มันนิ่งทำให้มันว่าง那时以为如果我们增加这个定力的力量那就叫修行要让它呃做到宁静平静还有空的状态ก็เคยสัมผัสกับสภาวะพวกนั้นอยู่นะความสงบความสุข ความว่างอะไร那些状态那个愉快空宁静我也有体验过แต่ข้อไปต่อไม่เป็น但是不可以继续走了不知道该怎么继续用功ตอนแรกตอนนึกว่าถ้าทำถึงขั้นนั้นได้ มันจะมีปัญญามันจะพ้นทุกเองของมันฮะ以前以为如果可以得得到那个状态， 那个智慧会自自动升起。ก็โชคดีอย่างที่ว่าเป็นช่วงที่ตอนที่เจอกับสภาวะนั้นเยอะๆมันเป็นช่วงที่เราเพิ่งบวชใหม่ ๆ ได้ไม่นาน还是嗯还是幸运的因为啊、经常升起的那一些状态我是刚刚才刚刚出家ตอนนั้นก็ยังเห็นรูปแบบยกมือสร้างจังหวะอะไรแบบนี้ ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่ามันดูแปลก มันดูไม่สงบมันดูไม่น่าดูนะโดยภายนอกนะ那时也看到这个做手部动作的固定修行方法，但是我没有在意。我看起来觉得这个有就怪怪的，就看好像不宁静的状态，呃，看不好看。แต่ก็เพราะอย่างที่บอกว่า พอทำสมาธิถึงจุดหนึ่งแล้วมันเหมือน มันไปต่อไม่เป็นอะ่ะ มันก็เลยแบบลองทำแบบนี้ดู但是因为啊、修那个禅定到一个次第就不知道怎么继续用功了，所以就来体验一下这个动作，这个手部动作。嗯，หลวงพ่อกำเขียนก็ เนี่ย เน้นพูดแต่เรื่อง มีสติรู้สึกตัว ไม่พูดถึงเรื่องการทำความสงบเลย甘田长老也总是强调关于那个觉知培养觉性啊一点关于定力禅定都没有说อืมแรกๆก็ไม่เชื่อนะแรกๆก็ยังสงสัยอืม开始的时候我也不太有相信，呃，一直有怀疑。 แต่ก็อย่างว่าเราลองทำสมาธิมาพอสมควรแล้วมันไปต่อเป็นมันเหมือนอ่ะไหนๆก็ไปตรงนี้ไม่ได้ มาลองทำตรงนี้ดู但是因为就不可以继续修禅禅定了嘛就啊、所以就想体验一下来试试做มันกับรู้สึกว่า เออ มันทำให้เราไปต่อได้然后感觉哎这样的方法可以让我继续用功有路了嗯แม้บางครั้งมันไม่สงบมากเท่าเดิมนะ แต่มันก็รู้สึกว่า ความวุ่นวายข้างนอกมันมันมันห่างห่างจิตใจออกไป有的时候没有感觉好像以前啊、没有那么宁静，好像以前修禅定的时候， 但是呢，就也感觉到外在的混乱，不就好像有距离，痛苦等等，它都拉拢来，让看到很清晰的。所有的苦也可以真正的、真正的减少，真正的很很明显，真的减少。就是它让看到看到自己，就是当它来的时候。 ตัวตนมันเกิดขึ้นมา而且觉性会让我看到那个我慢当迷的时候就看到那个我慢อย่างอันนี้นอกจากสมมติอย่างตมาเนาะแบบที่เพิ่งเรียนจบนะปริญญาตรีนะภาษาทางโลกเขาเรียกเหมือนเป็นบัณฑิตนะพอมาบวชพอมาคล้ายๆทำงานแบบ ตักซ่วมอะไรแบบนี้มันรู้สึกเอ้ย ตัวตนมันเกิดขึ้นมา เอ๊ะทำไม เราเรียนจบแบบนี้ต้องมาทำแบบนี้ด้วยนะ因为那时呢，我是刚刚就毕业嘛，呃，大学毕业，就，然后就有的时候出家，我们有出坡要干活，啊、呃，有一天他要做叫什么那个拿大便。 这个我们叫什么？掏掏大粪，那个他要掏粪，然后那时他就看到他自己的网漫说：“哎，我是大学毕业的，我为什么要来掏大粪呢？”แต่มันอาจจะไม่เหมือนที่เมืองจีนนะวัดที่เมืองจีนบางทีอาจการตักส้วมไปรดน้ำผักอะไรอาจจะเป็นเรื่องที่มันมีมานานแล้วแต่คนไทยเรื่องส้วมเนี่ย เราจะ没用来用，就是东西它扔了。嗯，我们泰国人没有跟中国一样，泰就是在中国，你对大就是可以用嘛，大便就可以使用它有利益，但是对我们泰国人，我们就呃那个大便是很不好的。嗯，是， <laughs> 一他那那那那个地方是满了，你知道吗？ 太满了，然后就要打。คือตัวตนเนี่ยมันก็เห็นหลายอย่างที่มันแบบ ตัวตนมันโผล่ขึ้นมา เวลาเราทำงานหรือเจอสิ่งที่มันไม่ชอบใจเนาะ当呃出坡干活或者见到不满意的事情经常看到那个我慢升起เห็น ความยึดติดความอยากอะไรของตัวเอง เยอะขึ้นเรื่อยๆนะ越来越看到那个看到执着啊欲望越来越多แต่ก่อนบางที ตอนที่เราเป็นทุกข์นะ เราก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงทุกข์以前当我有苦的时候，也不知道是什么原因让我苦。 ตอนหลังก็ไม่เห็นนะบางทีทุกหลาย ๆ อย่างของเรา มันทุกเพราะความยึดดี后来就发现很多苦，就是因为我执着好，执着善。嗯，บางทีคือยึดไอ้ที่มันดีๆอ่ะพวกมันก็ทุกนะ。执着好还是苦的。 บางทีหลวงพ่อคำเขียนก็สอบอารมณ์นะไม่รู้ท่านตั้งใจสอบหรือเปล่านะ有的时候甘田长老就给他一个课程อย่างเช่นบางทีแบบหลวงพ่อชวนนะไป ไปในตัวเมืองนะไปอำเภอแก้งคออะไรนะสมมติท่านบอกอเดี๋ยวตอนบ่ายนะไปแก้งคอด้วยกันนะแต่พอสักพักหนึ่ง เปลี่ยนไปไปตอนเช้าเลย 比如说啊，甘田长老就告诉他，今天下午啊要跟跟我跟长老去港口城市，啊，但是早早上来他就很快就马上变说要早上了早上去，啊，很快就改变。我急了呢，我感觉，为什么我爸爸这 นัดเวลานี้ทำไมเปลี่ยนเวลาแบบไม่บอกล่วงหน้าไม่เตรียมตัวอะไรเลยนะ当时心里很不高兴那个为什么长老这么太容易改变了没没有先告诉我已经定时间了มัน โอ้แต่พอตอนหลังมาเห็นเอออันนี้แหละ เรายึด ไอ้ที่เราเคยเราเคยใช้ อ่ะ คือว่ามันดีเรื่องการนัดหมายเรื่อง ทางการอะไรแบบนี้后来知道因为执着了就是好像世界上我们要约好时间嘛แรกๆนั้นคิดว่าสงสัยมากขัดใจมากนะหลวงพ่อบอกว่าไม่เอาถูก ไม่เอาผิด ไม่เอาดี ไม่เอาไม่ดี ไม่เอาเหตุไม่เอาผลจำได้ไหมจำได้เออ甘田长老经常教 我们不要对，不要错，不要啊好，不要不好，不要找原因，不要找结果。对我很很不满意，真的很不满意。เข้าใจไหมคือไม่รู้มาว่าหลายคนรู้สึกคือเราอยู่กับทางโลกอยู่กับการศึกษาที่ส่วนใหญ่ก็ตามตะวันตกแบบนี้เนาะ มันจะมีเรื่องพวกนี้ที่มันค่อนข้างเป็นเรื่องตายตัวเป็นค่านิยมที่ดีอ่ะ。因为我们在世间上呢，一般就有这一些规律了，就特别有知识或者学习西方西西方的知识，他他比较看重这一些道理或者理论。 แต่หลวงพ่อบอกให้เราไม่เอาอ่ะ但是甘田长老告诉我全部都不要不要管คือเราเคยฝึกมาให้เอาตัวนี้เป็นยึดอะคนดีคนมีคุณภาพมันต้องมีแบบเนี้ยใช่ไหม但是我我们学习就是长大的社会都是定好说我们要要好要有啊、呃 好人是怎样有质量？好质量是怎样？没读，我感觉就是他们，我们造这东西来，为了，为了做的支柱，但我们说，我们 <laughs> 然后我们就嗯假定定定那一下是好的，我们已经见了，然后执着了。但是有一天，甘甜长老说。 那个也要，那个也不要啊，要放下，然后就很好像不知道那我应该靠了什么。พอเข้าใจไหม懂吗？差不多懂吗？มันแต่ก็หลายเหตุการณ์ที่ทำให้เราเห็นว่าการที่เราไปยึดไอ้ที่ถูกที่ผิดที่ดี ไม่ดี ไปยึดเอาคิดแบบเหตุผลมาก มันเป็นทุกข์จริงๆนะ但是也有很多情况让我真正的理解如果看重好不好对不对啊原什么是那个原因结果真的让我苦คมนี้แบบสมมติสมมติเราทำแบบเนี้ยเราว่าเราถูกคนเนี้ยแบบเนี้ยทำว่าเราผิด แล้วเราก็บางทีก็ไปทะเลาะกัน เพราะว่าเราถูกเขาผิด我们有 有可能做一个事情，觉得我做的对了，那个另外一个人做的不对，错了，然后就吵架了，就是因为执着。บางอย่างอันนี้บางอย่างเราก็ไม่เข้าใจเหตุผลทำไมหลวงพ่อทำแบบนี้นะคิดแบบตักตักกายเหตุผลเนี่ย คิดไม่ได้แต่โอ้พอเราเห็นเรามายึดเหตุผลของเรา 呃，有些情况也不理解为什么龙甘田长老这为什么原因他这样做呢？因为如果自己思维的话，就不应该这样做。คือมาพวกนี้มันคือมันก็อธิบายยากแต่มันทั้งคำสอนที่หลวงพ่อสอน ทั้งสถานการณ์หลายอย่างที่มันหลวงพ่อไม่ได้สอนในการเทศอย่างเดียวแต่มัน มันเห็นอะแล้วมัน เออ มันค่อยๆให้ให้เราได้เห็นตัวเองมากขึ้นนะ这些也不容易解释的但是啊、呃，因为甘田长老的开示，而且他他他也跟着我们在一起，他是一个好例子，让我们看得到。นี่นะ ภาวนาไปนะ เห็นตัวตนเยอะขึ้น เห็นกิเลสเยอะขึ้น เห็นความยึดมั่นถือมั่นเยอะขึ้นนะ 越用功，越能看到呃烦恼习气越多啊。กิเลสแล้วอะไรนะคะ มีอะไรเยอะขึ้นความยึดมั่นถือมั่นจื้อจัวเย่ตัวหัวมั่นยเยตัวแต่ก่อนเออแต่ก่อนไม่ค่อยเห็น以前不太看到看的看的看到看的少不太看到吧แล้วบางทีภาวนาไปมัน ทำไมเห็นว่านึกว่าเราดี แต่พอเห็นนี่มันจะเราก็ไม่ได้ดีอะไร เท่าไหร่หรอก以以前以为我是挺好的用功了以后知道我也不不是很好อืมหรือแต่ก่อนเราก็คิดว่าเราก็ปล่อยวางไม่ได้อะไรมากสบายสบายแต่เข้าจริงเราเอง บางทีข้างนอกดูสบายนะแต่ข้างในมันยึดเหลอเกิน以前以为自己也会就是放放下很多事情嘛但是越用功了就知道虽然外外面好像放下但是心里还执着มันเห็นพวกนี้มาว่าเออเห็นพวกนี้แล้วมันเหมือนมันบางอย่างมันก็มันก็วางได้ บางอย่างก็ยังวางไม่ได้ง่ายๆนะ อืม呃，当用功了以后，有些事情就是还可以放下，但是有些事事情也是不容易放下。แต่มันก็ทำให้เราู้สึกโอ้ความรู้สึกตัวสติ มันทำให้เราเห็นพวกนี้เนาะแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นเลย但是还可以看到那个因为觉性觉知会让我看到这一些状态 แล้วเห็นพวกนี้เข้าใจพวกนี้มันทำให้ความทุกข์นะความยึดต่างๆ มันน้อยลงไปมันเหมือนใจมันเบาขึ้นอ่ะ如果我们经常看到这些状态的话就会让啊、呃、心的苦越来越少而且心就变越来越轻มันก็เลยรู้สึกมั่นใจในในคำสอนของหลวงพ่อเพราะว่า มันทำแล้วมันเกิดผลจริงๆแบบนี้เนาะ所以我就对干啊长老的教法很有信心而且啊自己体验也真的有效果แม้ว่ายังทำไม่ได้เท่าหลวงพ่อนะยังเดินยังเป็นผู้ที่เดินทางตามคำสอนของท่านอยู่虽然那个就还还没走到长老的那个阶段哈我还是 还要走很多，还要走很长。แต่แต่ก็มั่นใจว่าเออสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะสิ่งที่หลวงพ่อทำเออมันมันเป็นทางออกจากความทุกข์ได้จริงๆ但是真的真的有信心呃甘田长老教我们的方法这条路真的可以离苦เพราะว่าชีวิตหลวงพ่อก็สอนก็แสดงให้เราเห็นตรงเนี้ยนะ

或者生病的时候，或者快要去世的时候，我们真的能都能看到他真的不苦。呃，我弟刚毕业，刚得去读农父，再来，给农父教，做嘛，做呢。呃， <laughs> 正好啊，雨停了，那我们就去看那个甘田长老的纪录片，让让长老呃直接的教你们， <laughs> 然后嗯。